Արցախի հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագծով սոցիալական նախատեսված ծրագրերի ընդհանուր ծախսը ներառյալ նախարարության եւ յենթակա գազམ་ակերպությունների պահպանման ծախսերը նախորդ տարվա համեմատ կաճեն 7.5%-ով։ Ոլորտի հիմնական ծախսերը խորհրդարանին է ներկայացրել սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Արաքելյանը։ Արցախի հանրապետության սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարարության կողմից իրականացվել է մասերը 2023 թվականին կդառնան շուրջ 30 միլիարդ 200 միլիոն դրամ, մինչև 2022 թվականի համար կաճի շուրջ 700 միլիոն դրամով կամ 7.5%-ական։ Այդ ծրագրի հարվածային գործընթացը Կենսաթոշակային ապահովության ծրագրերում նույնպես կաճ են ծախսերը, ասում է Վահրամ Արաքելյանը։ 2023 թվականին դրանք կկազմեն 19 միլիարդ 100 միլիոն դրամ, ընթացիկ տարվա համեմատ աճելով 2 միլիարդ 500 միլիոն դրամով։ Ծախսերի ավելացումը հիմնականում պայմանավորված է 2023 թվականի երկրորդ կիսամյակում կենսաթոշակների չափերի նախատեսվող բարձրացմամբ։ Այսպես. Աշխատանքային կենսաթոշակի միջին չափը ներկայացնում 7 դրամից գրանում շուժվածում 1500 դրամ, սոցիալական կենսաթշակի միջակայքը 35000 դրամից գրանում շուրջ 43000 դրամ, շարքային կազմի ծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների օջախով զինվորական կենսաթշակի միջինչակը 40000-ից գրանում շուրջ 44800 դրամ։ Սպայական ազնագազմի ծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթշակի ծրագրի ծախսերը 2022 թվականի պետական միջոցով նախատեսված 2 միլիարդ 130 միլիոն դրամի չափով, իսկ հաջորդ տարում 1 միլիարդ 560 միլիոն դրամի չափով։ Ինչ բան պայմանավորված է Պաշտպանության բանակի ցուցակարարների դեպովանի համսահարավարությունների ծախսերը նոր ծրագրի տեսքով ներկայացվելու է։ Նշենք, որ 23 թվականի հունվարի 1-ից այս ծրագրի շահառուների տուն կմգրվեն նաև Պաշտպանության նախարարության համակարգից մեծացուցակ ստացող շարքային տարբեր ծառայություններ ու նրանց ընտանիքների անդամները։ 2023-ին շուրջ 10%-ով կաճեն ամենամսյա դրամական օգնությունների եւ ապարքեվավճարների դրամադրման ուղղված ծախսերը կազմելով 880 միլիոն դրամ, ինչը պայմանավորված է շահառուների թվի աճի միտումներով։ Վահրամ Արաքելյանը ներկայացրել է նաեւ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին դրամադրվող աջակցության ծրագրին հատկացվող ծախսերը, ինչպես են որոշվում ընտանիքների կարիքները, եթե չկա կարիքի գնահատում։ Պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի հարցին ի պատասխան Վահրամ Արաքելյանը նկատում է։ Յուրաքանչյուր ընտանիքի յուրաքանչյուր անձի դիմում հետևից մեր սոցիալական աշխատողները կատարում են դում այս ներկա պահին իրականացում է այդ ընտանիքի զբաղվածության գնահատում, այդ ընտանիքի յուրաքանչյուրի գնահատում, որոնց հիման վրա արդեն կայացում է որոշում, ինչեւ բաժինների, կողմնակարի եւ նախարարի մակարդակով ծավալուն օգնության չափի մասին։ 2022 թվականի համեմատ շուրջ 16%-ով կաճեն նաև գործազրկության խմբում ընդգրկված ծրագրերի ծախսերը։ 2023-ին այն նախատեսվում է հասցնել 90 միլիոն դրամի։ Կարևորը բնակչության զարգացման ընթերները առավել ևս հեփոխել Ադրբեջանում շուրջ 80% տարեկան գործազուրկների եւ աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող անձանց, այդ թվում ներկայումս վարձատրող հայկական բարակազմով անձանց մասնագիտական ուսուցման ու վերամասնագիտացման ուղղված ծախսերը, աշխատանք դուրս անձանց մասնագիտական ուսուցման ծառայության ծախսերը 2023 թվականին կազմի շուրջ 36 միլիոն 2 միլիարդ դրամով կնվազի տեղահանվածների աջակցության ծրագիրը պայմանավորված գույքային խնդիրների լուծման ենթածրագիրը բնակարանային կոմիտեին փոխանցման հետ։ Կշարունակվեն գործեր զբաղվածության խթանման ուղված գործող ծրագրերը։ 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագծով առողջապահության ոլորտին նախատեսվում է հատկացնել 13 միլիարդ 179.7 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Արթուր Օհանջանյանն է ներկայացնում ծախսերի նվազեցումը Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի համապատասխան ցուցանիշների նկատմամբ կազմում է 2 միլիարդ 95 միլիոն դրամ կամ 13%։ Նախագծում նախատեսված առողջապահության բնակավարի ծախսերը հիմնականում ուղղված է Արցախի Հանրապետության ամբողջ բնակության 2023 թվականի հունվարի 1-ից անվճար բժշկական օգնության սպասարկման լիարժեք իրական հասնելու համար։ Նախագծով առողջապահության ծախսերի ձևավորումն ունի երկու հիմնական մոտեցում՝ առողջապահական ներկայությունների պահպանում, սոցիալական ուղղվածության ապահովում։ Պատգամավորների հետ քննարկումը չստացվեց։ Հարց ու պատասխանից առաջ Արթուր Օհանջանյանը նախապես նշել էր. Ես մի քիչ տեղեկացնեմ որքան որ նորեն նշանակվել եւ տեղակալի պաշտոնում եւ պաշտոնակատար։ Կխնդրեի, եթե ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեմ, եթե դուք գրավոր ներկայացնեք, եթե դեռ չեք։ Սոցիալական եւ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արամ Գրիգորյանը դժգոհեց ոլորտի պատասխանատուի այս դիրքորոշումից։ Նրա գնահատմամբ նորմալ չէ, որ քննարկումը չի ստացվում, քանի որ նախարարի պաշտոնակատարը տեղյակ չէ բյուջեի նախագծին։ Նրա գնահատմամբ բյուջեի նախագծում արկա են ծրագրային լուրջ խնդիրներ։ Անձամբ ինձ համար անընդունելի է այդ հանգամանքը, որ դուք ասում եք նորանշանակեք ինչպես պաշտոնակատար, այնպես հտեվակալ, քանզի այս բյուջեի նախագիծը պետք է մտնի ուժի մեջ նախագահի կողմից ստորագրելուց հետո եւ անկախ նրանից ինչքան է գործելու, պետք է գործի այս բյուջեի նախագիծը, որում կա ավելի քան 25 ծրագրերում լուրջ խնդիրներ։ Եվ Երևի թե այս ժամանակահատվածը, որը դուք նշանակվել եք, ավելի ճիշտ լիներ դուք ծախսեի հենց բյուջեի նախագիծը, բյուջեն հենց ուսումնասիրելու, որպեսզի մեր կարողանային սա քննարկել։ Իրականում 8 միլիարդը դարձնել 15 միլիարդ, այնուհետև 13 միլիարդ, արդեն իսկ թվերը խոսում են, որ բյուջեի նախագծում կա լուրջ ծրագրային խնդիրներ, քանզի ամբողջ բյուջեի նախագծի հիմքում հենց անվճար ուժ սպասարկումներ մեր բնակչության Այնուամենայնիվ հաշվի առնելով այդ հանգամանքը ես հարցերս չեմ ուղղելու, բայց հույս եմ բանում, որ մոտակա ապագայում մինչև տարվա վերջ դուք ուսումնասիրեք այս բյուջեի նախագիծը եւ դեկտեմբերի վերջում առնվազն գոնե հանձնաժողովի գլխակասայանի հետ իրականացնենք առանձին քննարկում, որ เป զի կարողանանք կանխել այն դերերը, որը ապագայում կարող է առաջացնել այս բյուջեի նախագիծը։ Նիստի եզրափակիչ ելույթը ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Մանուշ Մինասյանինն էր։ Նրա խոսքով բյուջեն կազմելու է մոտ 292 միլիոն դրամ։ 2023 թվականին 3.1 միլիոն դրամով կնվազեն աշխատակազմի պահպանման ծախսերը կապված աշխատողների թվականակի հետ։ 46.3 միլիոն դրամ գումար նախատեսվում է ծախսել պլանավորված երկու ծրագրի իրականացման համար։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։